Amjil Troussi. Amjila, Amjil Troussi. Et rendre Moussin Gadjirdak, tu me. Ça, on odore Amjil Troussi eh? tant. Et n'en yamar utaktev. Trousser. Et rendre Terenbol, Runitolo, Saint-Cernic Roussir, Utakte. Harin odogin Baidal Amjil Kitekman yamar utaktev. Et l'angoya ter sulchin drudet. Amjil ketekmonen bol suglular gesanutakte time, suglular gesanutakte. Nen yanangoya terra material zuilik suglular, tim handlak bain time, tim omtradin rev mayak bain. Machin terreg getkimo esvel, ulan monk getkimo, ya march gesant suglular rerekte gine. Maintenant yanangoya zarim erekte shoot bas, Munstramrak bas suglultak gine. Suglular time, tim bainaudo. Harin, isosin sorgalar bit nek zerrantzuilik medetschafson. Jesusin uk bol itruchte time, hoier miongan chilin turte, car trerte harin itruchte bain, rivere itruchte. Terun bas bayan baisan, gemnugelgoe zo ger baiantron baizan, harin olontzuelik zuglulat, xin ambarrudat, xin ambarrudik a beltesan time, zeget odo ter um, barak, zet gel rangalun bain, tuni zet gel rangalun bain. Harin yak ter shon nas barsan. Zeget tuni beltesan zuil, түүний сүглэл сонсвил одо яхвэ тун биш тийм ээ ямар тэнэг ямар мухаг хүн байна одо улсин монк тийм ээ итсан завчич хүмүүс одо шорон байна тийм ээ тийм зүйл бас байна монголд монгитсан монг сүлүүлсэн харин одо Äh, Tim Rousser an am Tral Bichbein. Chomgin Tom Asoudal, zveil chomgin Tom Gennugel, ya bain basambe, kecher, techun, or in rotolo am dartz baisan. Or in rotolo am dartz baisan. En bol, susek du din am Tral Bich, en bol, susek nu din am Dralin Rev Mayak Bich. Bitni rev mayak, bitni amtralin rev maiak, en bol busdin tolo amtrar. Uh, busdin tolo amtrar getekman yamar utaktawe. Todocho maigar, busdintolo busdin tolo sanazovor, busad rumuste ruvaltsar, busdin tolo tim se rentrant lak bain, timé. E? En bol bouyani rentlak, en bol Der Jésus Jesus in gëtnem schrell sentime. Chounalin alim frelberes berez ors bolkomchil ramgal, getekmond chil. Ah, ah, ah, minir, minir, bas minir. Time, tim of chin hund of che, hund bas baina, time. Minir, minir, bas ariat minir shunal te sedgelte rum baina. Xunal gedek ez rektal, ju baidikoek eger, an bol ogomor kel, dime? Ogomor sedgel. En errengoe, hor xongoe. bol bitni susek no dinam tralmum. Teget Jesus man on odor, bidant arian ekuda shunlin xunlin alivred berez, orstigo romgalch romgaltz, Hernani amaru taktev, bit buk dere chunalte Rumbein, Bibas chunalte. Darim da um nadat sein, minir bain. Harin chunalte tem serios tetime. Ein bol bit ni honklak, ein bol bit ni antralmon. En en amachan Harin Jesus Christ was tengerbrand bitniten gerleketzek, bidant tuslar bolomste. Nen yalangoya, susek nudin am tralar rolamschlam, bidant tuslar bolomste. Tim serran bolomschbein. Teget, Jesus bidant un odor, hoyer suilik tolo. bitnitolo. Nek du gertan en bol, orin hotolo amit yawachon, a tengerbuchni omon, bayandron bish. Madatku Hollande Machinte, Hollande Baishinte, Harin Tengerborni Omon, Bayandrun Bish. O Rinro Tolo, Mane Yos Bish. Hoyer du Gartwil, Yue Gecher, Anbol, Shunalte, Temser Yos Tatime. Bas, Ogomor, Setkelterun, Bolochon Suitete. Harin sin surgal en bolso fron, Jos swin surgal bichtime, ta ingech antrar joste, ta enik ulilder te bich. Tengerbuchon bol, oro, ogomor set gelte Tenger Tengerbuchon, orin rotolo, amit javtekwe. Harin, hamak rumonitolo, amit javtak. Teget sin surgal mon guns gunski surgal. Rirve bit umogo ogomor sedgelte run bol sambol, mete tengerburon bit ni dotor by dik orstok. Teget bit ni andral Taiwan, efte, serran andral bolchen. Time? Sofron, yoswin surgal bish, tengerlek surgal boyo, bit ni dotor orstok, amtartak, by tengerbrand en doloronok, tanis et dotor, orchir boltuge, getch, salbir parbain.